Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Zakat va uning ahkomlari. Zakatning ma'nosi. 507-savol. Zakat so'zining ma'nosi nima? Javob zakot lug'at e'tibori bilan poklash va o'stirish degan ma'nilarni ifodalaydi zakotning islom istilohidagi ma'nisi maxsus shartlarga asosan muayyan miqdordagi pul molni haqliq bo'lgan shaxslarga topshirib berish deganlikdir besh yuz sakkizinchi savol zakot qachon farz bo'lgan javob zakot payg'ambarimiz hazrati muhammad alayhissalom makkadan madinaga hijrat qilib o'n sakkiz oydan keyin hijriyaning ikkinchi yili 623 yili ya'ni milodiy 623 yili Shawval qamariya oylaridan 10 oyda Madina Munawvar shahrida farz qilingan. Zakatning islom dinidagi o'rni 509 savol. Zakatning islom dinida qanday o'rni bor? Javob Zakat islom dinidagi 5 chong farzning biri va zarur bo'lgan ijtimoiy ibodat bo'lib, imondan keyinli buyurilgan eng birinchi farz namoz bilan yondashib kelgan eng ahamiyatli farzdir shunga qur'on karim oyatlarida zakot hamisha namoz bilan birga bayon qilingan alloh taolo qo'lida bor musulmonlarni zakot farzini ado qilishga buyurib namozni ado qilinglar zakotni o'z joyiga berib ado qilinglar degan sura baqar qirq uchinchi oyat alloh taolo bergan pul molning zakitini islom shariatida ko'rsatilgan bo'yicha ado qilish eng fazilatlik va ulug' ibodatlarning biri bo'lganidek haqiqiy musulmonlikning ifodasidir alloh taolo baqara surasining beshidala haqiqiy mo'minlarning sifatlarini bayon qilib mundoq degan ular g'ayibga ishinadi namozni ado qiladi ular biz bergan mol mulkdan olloh yo'lida sarf qiladi sura baqar uchinchi oyat zakot berishning fazilati 510 savol zakot berishning qandoq fazilati bor javob pul mol egalarining qo'lidagi pul molning zakati jamiyatdagi ehtiyoj egalarining Alloh bergan haqqidir shunga zakot bergan kishining ehtiyoj egalariga zakot berganligi uchun minnat qilish haqqi yo'q chunki u ularning haqqini bergan bo'ladi alloh taolo zakotlarni to'liq ado qiluvchilarni hargiz mukofotsiz qo'ymaydi pul molni alloh yo'lida ehtiyojli taraflarga sarf qilgan kishining har bir tiyin puli uchun yetti yuz tiyindan va uningdanmi ortiq ko'paytib beradiganligini qur'oni karim va'da qilgan bular yordamning bu dunyolik mukofoti bas ammo u oxiratdagi mukofotidan so'z ochadigan bo'lsak alloh taolo mundoq deydi pul melini olloh yo'lida sarf qiladigan orqasidan uningga mehnat qilmaydigan va xayri saxovatga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar parvardigorning dargoyida savob topadi ularga qiyomat kuni qo'rqinish va g'am qayg'u bo'lmaydi sura baqar 262 oyat zakatning farzi qilinishining sabablari 511 savol zakat nima uchun farz qilingan javob Фиқрлық musulmonlar jamiyati uchun bir nuqsondir Фиқрларның ehtiyojlarini hal qilib jamiyatdagi barliq musulmonlarni o'xshash farovonlikqa barobarlikka va baxtli turmush tarziga ega qilishning birdan bir chorasi musulmon boylarining ustiga ma'lum miqdorda zakotni farz qilib buyurib uning bilan peqirlarning hojatlarini ravo qilishdan iboratdir islom dini musulmonlarga bu muqaddas farzni belgilash orqali jamiyatda ijtimoiy adolatni barpo qilishni maqsad qilgan zakat bir biri bilan yordamlashadigan bir birini suyadigan adolatlik shafqatlik bir jamiyatni barpo qilishning eng oldingi omilidir chunki zakat boylarning vositasi bilan jamiyatki peqirlarning holi yaxshilanganligi sababi bilan peqirlarning ko'nglidagi boylarga qarta o'shmanlik dushmanlik va ko'ranmaslik tuyg'ularini yengib boylar bilan peqirlar o'ttirisidagi o'zaro suygi va hamkorlikni paydo qilish va diniy qarindoshlikni kuchaytirish orqali ularning baxtli hayot surishiga kepillik qiladigan bir esil ibodatdir qur'on karim bizga rafohiyatlik farovonlik bir esil jamiyatni barpo qilish yo'lida ishlab chiqarish va taqsim qilishning eng yuksak saviyasidagi madaniy ham ilmiy prinsiplarni o'rgatgan jamiyatdagi iqtisodiy mushkullarni hal qilishda qur'on prinsiplari yer yuzidagi eng mukammal prinsiplar hisoblanadi chunki islom dinining iqtisodiy prinsipi shaxsiy mulkchilik bilan kollektiv mulkchilik o'ttirisidagi eng adolatlik va eng munosib yo'lni tutgan islom nazrida pul molning mohiyati 512 savol islom nazrida pul molning mohiyati nima javob islom nazrida insonlar qanchalik pul mol egasi bo'lib ketsin va bularni qanchalik jafo bilan ishlab topgan bo'lsin ular qo'llaridagi mol mulkning asli egilari emasdir balki ular bu pul mollarni tasarruf qilg'uchi vakillar bas Чүнки мал мүлкнің әслі егесі вә ата қығычсы Аллах таладыр. Құран кәрім бұ әқиқатны жақарлап мұндақ деген. Асмалладығы зіміндегі, оланың арсыдығы вә ер астыдығы шәйиләнің әмісі Аллахныңдыр. Сүрі Таха 6. ayet. Allah Taala mal dünyanı insanlara iki məqsəd bilan berdi. Biri ularga ihsan va in'om qilish, yana biri ularni bu mal dunyo bilan sinash yuzidan berdi. Mal dunyo kishilarning iqtidori va kuch-quvvatiga ko'ra keladigan narsa emas, balki u Alloh taolaning ato ihsonidir. O'xshash iqtidorga, o'xshash diplomga ega bo'lib, o'xshash ishda ishlaydigan ikki odamning birini Alloh taolaning bayqaganligi, yana birini uningdan tuvanroq yoki feqir qilganligi bir reallikdir. Islom nazarida pul molning vazifasi. 513-savol. Islom nazarida pul molning vazifasi nima? Javob İslam shariati boyunca pul molning vazifasini tuandikidek uchga qisqartishga bo'ladi Birinci, pul malını İslam islom shariatida ko'rsatilgan va buyurulgan yolla bilan östürüş. İkinci, pul malını ehtiyojiga qarab ısırap qilmasdan haddidan az qisib almastın, normal darajada sarf qilish Üçüncü, pul malının zakitini toluq ayirish va sadiqa yardım, xayri ehsonga o'xshash ixtiyoriy yardım vasıtları bilan ehtiyoj egalarining hojatlarini ravo qilish islom nazarida ishlashning qimmati 514 savol islom nazarida ishlashning qandoq qimmati bor javob islom dini musulmonlarga ishlashni farz qilib belgilagan va ishlaganning sha'nini qadr qimmatini alohida yuqori ko'targan yagona dindir musulmonlar jamiyatining qudrat tepishi va xalqaroliq raqobatga dodil kirib o'zining yuksak o'rnini saqlab qilish yo'lida ishlashning roli alohida cho'ngdir alloh taolo qur'oni karimda inson faqat o'zining ishlagan narsasining natijasini ko'radi deb ko'rsatgan sura najm o'ttiz to'qqizinchi oyat xalqimizdami ishlagan ishlaydi deydigan hikmat bor halol rizq tepish yo'lida ishlash ibodatdir payg'ambar alayhissalom halol rizq tepish yo'lida ishlash jihoddir degan suyuti rivoyat bir hadisda mundoq kelgan dunyolikni deb oxiratlikni yoki oxiratlikni deb dunyolikni tark etgan kishi sizlarning yaxshilaringlar emas har ikkisi uchun ishlash kerak chunki dunyo oxirat yo'lidagi bir qo'nalg'udir ishlanglar kishilarga yuk olmanglar qur'oni karim oyatlari payg'ambar alayhissalomning hadislari va burunqilarning asarlari ishlashning islom nazarida qanchalik qadr qimmatga ega ibodat ekanligini so'zlamoqda qur'oni karimda ishlash degan ibora 359 o'rinda tilga ilingan islom dini kishilarni ishlashga va shu orqali taraqqiy qilishga chaqiradi ishlashga qodir bo'lganlar uchun ishlashni farz qiladi demak ishlash haqiqiy iymonning asoslaridan biridir shunga alloh taolo qur'oni karimning ko'p oyatlarida amal ya'ni ishlashni iymonga yondashtirib bayon qilgan zakat bermaslikning gunohi 515 savol zakot bermaslikning jazosi nima javob pul mol yaxshi ishlarni qo'lga keltirish uchun eng yaxshi yordamchi bo'lgandek pul molga munosabatlik haq huquqlarni tonimaganlik va ado qilmaganlik yoki pul molni isrof qilganlik sababdan goyida pul mol kishilarga baloyi ofat va baxtsizliklarni ib keladi alloh taolo insonlarga mol dunyoni ato qilish bilan birga uni yaxshi yo'llarga ishiltishga va ehtiyoj egalarining uningdagi haqlarini to'liq ado qilishga buyurgan alloh sanga yaxshilik qilgandek sanmu allohning ehtiyojliq bandlariga yaxshilik qilgan sura qasas yetmish yettinchi oyat ularning ya'ni musulmon pul egalarining pul mollarda tilaydigan peqirga va tilamaydigan peqirga berishga tegishli bo'lgan muayyan haq ya'ni zakot bordir sura muarij 24 25 yigirma oyatlar alloh taolo qur'oni karimning ko'plagan oyatlarida zakotni ado qilishning zarurligini ta'kidlagan va zakotni bermaganlarning oxirati qattiq azob oqibatlarga duchor bo'ldiganligini jakkalag'an alloh o'z fazlidan bergan narsalarga ya'ni pul molga bexillik qiladiganlar bexillikni o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin amaliyotda bu ular uchun ziyonliqdir ularning bexillik qilgan narsasi qiyomat kunida ularning bo'yniga taqoq qilib selanadi Sura Al Imron 180-oyat. Bexillikqa odatlangan xalq najot topolmaydi. Bexillikqa odatlangan xalq mol dunyosiga bexillik qilganlikdan, jinidan, numusidan, hatto vatandan ayrilib qoladi. Chunki odatga ehtiyojli taraflarga pul mol sarf qilishdan bexillik qilishga odatlanib kelgan bir xalqning vatanni qo'g'dash yo'lida pul mol sarf qilishi mumkin emas. Vatani uchun pul milig'i bexillik qilganlarning uning yo'lida jinini berilishi texmi mumkin emas mana bu tarixning yakuni millatlar o'zaro yordamsuyarlik bilan gullab yashnaydi har qandoq bir millatning ro'naq tepib gullanishi va qad ko'tirib dunyo bilan butunlashishidagi asosli omil shu millat xalqining o'zaro qarindoshlarcha mehribonligi bir birini yo'lab qiyinchiliklardan qutuldirishi va xolisona yordamlashishi bo'lishi kerak o'zaro yordamlashmagan bir birini qiyinchiliklardan qutqizmagan bir millatni boshqalarning yordam qilib yo'lishi va muhtojlikdan qutuldirishi mumkin emas agar boylarimiz zakotni to'liq ado qilib yo'qsillarga xolisona yordam qiladigan o'qiy olmagan bolalarni o'qitib har xil moddiy qiyinchiliklarni tan ko'radigan bo'lsa edi biz albatta baxtli bir millat bo'lar edik payg'ambar alayhissalom mundoq degan alloh taolo ato qilgan pul molning zakitini bermagan kishiga qiyomat kuni uning mol dunyolari ikki ko'zining ustida qo'rqinchli qari mena bo'lgan hayvatlik bir ilonga aylanib kelib uning bo'yniga yog'ishidi va uningga man sening dunyoda yiqqan mol dunyoying deydi buxoriy rivoyat zakat farz bo'ladigan kishilar va zakat o'lchimi 516 savol qandoq kishilarga zakat farz bo'ladi javob zakat tuvandagi shartlarga to'shgan kishilarga farz bo'ladi birinchi musulmon bo'lishi ikkinchi balog'atga yetgan bo'lishi uchinchi aql o'shi joyida bo'lishi to'rtinchi pul mili zakot berish miqdoriga yetgan bo'lishi beshinchi pul molga ega bo'g'iniga bir yil to'shishi oltinchi qarzdor bo'lmasligi agar o'zining zakot kagudak pul mili bor turib tijorat qilish maqsadida qarz olgan bo'lsa o'zining idorchiligi bo'lgan puldan zakot beradi besh yuz o'n yettinchi savol pul molning zakot miqdoriga yetish o'lchimi nima javob Pul malının zakat beriş miktarı yetish o'lchimi 85 gramm oltin yoki uning xalq pulidagi kımmetidir. Ya'ni birov o'zining va oilasining ehtiyojlaridan tashqari eng oz deganda 85 gram oltin kagidak pul malı ega bo'lgan bo'lsa, u kishining zakat ayirish farzdir. Zakat keladigan malla 518 sual savol. Zakat keladigan malla qaysilar? Javob. Zakat keladigan mallar tuvandikilar. birinci naqd ikinci ticaret malları, üçüncü uchinchi meyve ve köktatla, törtüncü çaro malları, beşinci yer astı baylıqları, altıncı deniz baylıqları, yettinchi şirket dastadarligi naqd zakiti 519. sual yuz o'n zakat beriladi Cevap Altın, kumush lira tenge, so'm real dollar va boshqama xalq pullarining zakat miqdori 2.5%, 100 o'ndan 2.5% persent yuzdan ikki yarim persentdir ya'ni normal oila ehtiyojining sirtida yigirma bir eronlik oltindan sakson besh gramm oltin yoki besh yuz to'qson besh gramm kumush yoki buning qimmatini naq pul bo'lgan kishining qo'lidagilarning umumisidan ikki butun o'ndan besh persentini zakatga berishi farzdir tijorat mollarining zakati besh tijorat mollari degan qandoq mol javob tijorat mollari tijorat va boshqa har qandoq bir qonunliq yo'l bilan o'stirish uchun tayyorlangan mollar demakdir 521 savol tijorat mollaridan qanchalik zakot beriladi javob tijorat mollarini naqd pulga sundirib umumiy pul miqdoridan 2,5% zakotga beradi chorva mollarining zakati 522 savol chorva mollari qaysi mollar Cevap. Çaru mollaridan töge, at, kala koy ve o'shki qatorliq göşi yeyildigan hayvonlar közde tutiladi 523. sual. Çaru mallarga zakat chorva mollarga zakat Cevap. Tövendeki 3 şart bilen çaru mallarga zakat chorva 1. Yılının keladi de, ya ki onun uning de yaylaqlağı koyup berilip beqilgan bo'lishi ikkinchi İgisinin mulkiga o'tganiga toluq bir yıl toşkan balışı. uchinchi zakotning farz bo'lishi uchun belgilangan o'lchamga yetgan bo'lishi besh yuz yigirma to'rtinchi savol to'gining zakot o'lchami va miqdori qanchalik javob soni beshga yetmagan to'giga zakot kelmaydi to'gining soni beshga yetganda uningdan bir qo'y o'nga yetganda ikki qo'y zakot beriladi beshdan yigirmagacha har bir besh to'gi uchun birdan qo'y zakot beriladi to'gining soni yigirma beshdan oshgandan keyin ahvol boshqacha bo'ladi 525 savol. Kalaning zakat o'lchami va miqdori qanchalik? Javob. Kala soni 30 ga yetmagichilik zakat kelmaydi. Kala soni 30 ga yetsa, ulardan 2 yoshli kaladan 1 kala zakat beriladi. 526 savol. Qo'yning zakat o'lchami miqdori qanchalik? Javob. Sani 40 ga yetmagan qo'ylarga zakat kelmaydi. Qo'ylar sani 40 ga yetsa, ulardan 1 qo'y zakat beriladi. 40 dan 120 gachilik ahvol shundoq bo'ladi. 527 savol. Uyda biqilgan yoki bo'dab setish uchun tutilgan chorva mollarining zakati qandoq bo'ladi? Javob: Bundaq chorva mollarining zakati naqd pul hisobida beriladi. Ya'ni mollarni naqd pulga sundirib, uningdan 2.5% zakatga beriladi. Ochliq va ziroatlarning zakati. 528 savol. Ochliq, meva va ko'ktatlardan qandoq zakat beriladi? Javob: Ochliq meva va ko'ktatlar yomg'ir suyi bilanla sug'urilib yetishgan bo'lsa uningdan o'n persenti agar odam kuchi bilan sug'urilgan bo'lsa uningdan besh persenti agar yomg'ir suyi ham odam kuchi har ikkisi bilan sug'urilgan bo'lsa uningdan yetti butun o'ndan besh persenti zakot beriladi yer osti boyliqlarining zakati besh yuz yigirma to'qqizinchi savol yer osti boyliqlaridan qanchalik zakot beriladi javob oltin kumush mis to'mir yoqut marjon pochdeshi marvoyid qimmatlik tosh va neftga o'xshash yer osti boyliqlaridan o'zining igidorchiligi ostidagi joydan tepilmagan bo'lishi sharti bilan 20 persenti ya'ni 5 dan biri zakot beriladi 530 savol o'zining igidorchiligidagi yerdan tepilgan yer osti boyligining zakot miqdori qanchalik javob birov o'z oilasidan yoki o'ziga oid bo'lgan joydan boyliq topgan яки қазған болса, оныңдың аман закат беріш керек емес. Чүнкі зімін оның өзге айт болғалықтың, оныңдың шыққан байлықламы өзінің мүлкі есепленеді Бұл байлықы егі болғындың толық бір ел өткеннен кейін, нәқпіл закатының мақтары бойынша 3,10-5%-ті закатқа берілді. 531 ші суал, деніз байлықлардың қаншалық закат беріледі Жауап. dengizdan beliq va boshqalarga o'xshash dengiz hayvonlarini tutib setishni kasb qilgan kishilar bu kasb bilan topgan pullari zakat berish miqdoriga yetsa uningdan ikki butun o'ndan besh persentda zakot 532. sherkat asidorligining zakati besh yuz o'ttiz ikkinchi savol sherkat asidorligidan qanchalik zakot beriladi javob har qandaq bir sherkatga hassador bo'lib uningga pay solgan kishining yil oxiridagi naq pulining hisobi bo'yicha ikki butun o'ndan besh persent zakot berish farzdir zakot kammaydigan narsalar besh yuz o'ttiz uchinchi savol zakot kammaydigan narsalar qaysilar javob tuvandagi narsalarga zakot kammaydi bir kishining o'zi yoki bolalari o'ltirayotgan uylari ikki o'zi yoki bolalari ishlatayotgan uy ashyolari uch kiyilgan kiyim kechaklar to'rt oilaning yeyish uchun to'plagan oziqlari besh o'zi yoki bolalari ishlatayotgan avtomobillar 6. kishining o'z kasbi uchun ishlatayotgan saymonlari ashyolari va materiallari 7. zinnat uchun va ayollarning ehtiyoji uchun tutilgan har qandaq narsalarga zakot kelmaydi ammo naq pul o'rnida saqlangan oltin ko'mishga qosh teshiga va shundoqla pulga yaraydigan ehtiyoj sirtidagi har qandaq qimmatli narsaga zakot keladi zakot berishning vaqti 534 savol zakat qachon beriladi? Javob. Oilaning normal ehtiyojidan tashqari zakat berish miqdoriga yetgan pul molga ega bo'lgan kishining uningga ega bo'lganiga to'liq bir yil to'shgan bo'lishi bilan uning zakatni kechiktirmasdan hamon ado qilish farzdir. Zakat beriladiganlar 535 savol zakat kimlarga beriladi? Javob zakot tuvandagi sakkiz turlik shaxsning qaysi biriga berish bilan ado topadi birinchi peqirlarga ikkinchi miskinlar hech narsa yo'q kishilarga uchinchi qarzdorlarga to'rtinchi allohni yo'lidagi mücahitlağı ve ilim tähsil qilayotganlarga Beşinci yo'lda qolgan pulsiz musabırlağı. Altıncı zakat to'plashga mesul boğan zakat xodimlarga Yettinci kullanın azatlığı üçün. sakkizinchi ko'ngillarni islomga moyil qilish ko'zda tutilganlarga beriladi zakat berilmaydiganlar besh 536 o'ttiz oltinchi savol zakat kimlarga berilmaydi javob zakat tuvandiki besh xil shaxsga berilmaydi bir boylarga ikki kuffarlarga uch zakat berguvchining ota onalarga bovi mo'minlarga to'rt zakat berguvchining bolalarga navralarga chavralarga besh Zakat berguvchining jo'risiga berilmaydi, ya'ni erning ayolga, ayolning erga zakat berishi durust emas. Bergandimi ado topmaydi. 537-ci sual. Zakat berguvchining zakatni og'uchiga bu zakat deb aytish shartmi? Javob. Zakat berguvchining zakatni bergan vaqtida uni olg'uchiga bu zakat deb bildirishi shart emas. balki ko'ngilda zakotni niyat qilib turib uni hadiya yoki yordam nomi bilan atab bersimi zakot ado topadi besh yuz o'ttiz sakkizinchi savol birovni peqir deb o'ylab zakotni uningga berib bo'lgandan keyin uning peqir emasligi o'ttirg'a chiqsa uningga berilgan zakot ado topamdi javob zakotni berishga rostili ehtiyojli bo'lganlarni tepib berish zarurdir chunki qur'oni karimda zakot berishga buyurilgan oyatdiki va atu zakata degan so'zning ma'nisi butun tafsirshunoslarning ittifoqi bo'yicha zakotni beringlar deganlik emas balki zakotni haqliq bo'lganlarga yetkazinglar deganlikdir ammo zakat beruvchi zakatini haqliq kishilarga tekkizish yo'lida kuch sarf qilgandan keyin birovni peqir deb o'ylab zakatni uningga berib bo'lgandan keyin zakat og'uvchining peqir emasligi o'ttirg'i chiqsa zakatni berguvchining uni bergan vaqtdiki uni peqir deb bilgan iqtisodiy e'tibor bilan uning bergan bu zakati ado topadi zakatga munosibatlik savollarga javob 539 savol qarzni zakatga hisoblashga bo'ladimi javob birov boshqa biriga qarz berib turgan bo'lib qarzni olg'uvchining peqirligi sababli uni to'layolmagan bo'lsa bu qarzni qarz egasi shu kishiga zakotga hisoblab bervasi bo'ladi zakot ado topadi lekin bu ishda işte, qarzi olgan kishining qarzining zakotga aylanganligini bilib uni qabul qilish shartdir 540 yuz qirqinchi savol balog'at yeshiga yetmagan kichik balalarga zakat berishga bo'lamda javob ota onasi peqir bo'lgan kichik balalarga ular balog'at yeshiga yetmagan bo'lsa zakat berish joizdir 541 savol. Boylig'i boy yetimga zakot berishga bo'lamdi? Javob. Yetim bola agar boy bo'lsa, uningga zakot berishga bo'lmaydi. 542 savol. 1 yoki 2 yillik zakotni oldin berish joizmi? Javob. 1 yoki 2 va uningdanmi ko'proq yilning zakotini oldin berishga bo'ladi. Chunki bu yaxshi ishlarni qilishga oldirganlikdan sanalib, uning savobi ortiq bo'ladi. 543-cü sual. Bankanın ва və мо naq пулга oxşar zakat keləmdi? Cavab. Bankadan naq pulun bədiliga berilgan çəklər ва kartalarga əlbəttə zakat keladi. Chunki улар naq пулга o'xshashdir. Bularning zakati xalq pulidan beriladi. 544-nji savol. Bankining o'simini zakatga hisoblab berishga bo'lamdi? Javob. Bankining o'simi harom pul. Bundaq qaram pulni o'zi ishiltishga halol bo'lmagan yerda uni boshqalarga zakotga hisoblab berishga qat'iy bo'lmaydi. Chunki bankning o'simi uning egasi uchun harom, uni ishiltanmaydi. Ammo uni zakot yoki sadaqa o'rinda emas, faqat haromdan qutulish uchun peqirlarga bersa, uni og'uvchilarga halol bo'ladi, baguchigim haromdan qutulgan bo'ladi. 545-savol. Zakot puli berishdan burun halok bo'lsa qanday qilish kerak? Javob: zakat uchun ayrilgan pulni haqliq bo'lganlarga yetkazib berishdan burun bu pul qaysi bir sabab bilan halok bo'lib ketgan bo'lsa bu holatda zakat qaytib beriladi chunki berildigan zakatni ayirganlik zakatni ado qilganga yetmaydi zakat faqat berish bilanla ado topadi 546 savol ota-onasi boy bo'lsa-mu o'zi muhtojlikka qolgan kishiga zakat berishga bo'lamdi? Javob. Ota-onasi boy bo'lsa-mu farzandlari ularning boyligidan mahrum bo'lgan yoki foydalanmagan sababdan feqirlikda qolgan bo'lsa bu farzandlarga zakat berishga bo'ladi 547 savol bolalari boy bo'lsimi o'zlari muhtojlikqa qolganlarga zakat bersa bo'lamdi javob bolalari boy bo'lsimi ularning yordamiga erishaolmagan va feqirlikda yashaydigan ota onaga zakat berishga bo'ladi 548 savol zakat og'uchining taqvo diyonatli kishilardan bo'lish shartmi javob musulmon va ehtiyoj egasi bo'lgan kishilarga zakot beriladi uning taqvo yoki fosiq bo'lishi surishti qilinmaydi agar uning zakot olgan pulini aroq ichish qimor o'ynash nasha chekishga o'xshash harom ishlarga hajlaydiganligi aniq bilingan kishining uningga zakot berishi qat'iy to'g'ri emas chunki bundoq qilish gunohga yordam qilganlik bo'ladi to'rt yuz qirq to'qqizinchi savol qimorvoz bilan aroqkashning oilasiga zakot berishga bo'lamdi javob topgan pulni qimorga yoki aroqqa xajlaydigan kishining oilasi agar peqir bo'lsa farzandlar muhtojlikqa qolgan bo'lsa zakotni bolalarning otasiga emas onasiga berish yoki naq pul bermasdan zakot bermoqchi bo'lgan pulga oilaning go'sht moy un guruch shakarga o'xshagan ehtiyojliq narsa keraklarini ep berishga bo'ladi 550-ci sual. İslamda zakatdan başqama yardım vasıtaları barmı? Cavab. Zakatdan başqama yardım vasıtaları köpdür. Sadiqa, yardım, sil rahim, xeyr ihsan və başqa atalğılar astıda buyurulğan yardım vasıtaları onun misalıdır. 551-ci sual. Ticaret mallarının zakıtı üçün bu mallarının özüdün beriş gerekmi yoki qimmatinimi? Cavab. tijorat mollaridan zakot berguvchi mollarning o'z jinsidan berish yoki ularning qimmatini berish ixtiyoriga egadir masalan un moy guruch shakar tuz va boshqa yemaklik moddalarini kiyim kechak raqt material qatorliq buyumlarni sotadigan kishi feqirlarning ehtiyojiga qarab ularga bularning hammasidan yoki ba'zisidan ba'zisi bo'ladi yoki bularning xalq pulidagi qimmatini ba'zimi bo'ladi Мойым боғыны ехтияж егелерінің ағайжатларыны рауа қылыштыр. Әмін нәқ бұл береш әң әузал бауыз керек. 552-ші суал. Қандақ тұққаллағы зақат берешкі болуды? Жауап. Ата-анысыға, бұу момыларға, балыларға, нәуірлерге, чәуірлерге әр құтылла бір-бірге зақат берешкі болмайды. Чүнке бұлағы берілген закат қобыл болмайды. башқа қерінд тағы ака, тағы ачыларға, Тағы амыларға вән башқымы тұққаларға әгер олар пекір болса закат беріш жайыздыр. Өзінің пекір тұққаларға закат беріш, әм закат, әм селер айымы сапылынып, сауабы көп болуды. Пайғамбар алейхиссалам бұл маузуда пекірлағы берілген закатта закатның сауабы болуды. Пекір тұққаларға берілген закатта әм закатның, әм селер айымның сауабы бардыр. Имам Ахмед Руайт. 553 savol pul molning zakatini vaqtidan kechiktirishga bo'lamdi javob zakatning farzi bo'lishi uchun yetarlik miqdorda pul molga ega bo'lganga hijriya hisobida to'liq bir yil o'tgandan keyin uning zakatini ado qilish farzi bo'lib belgilanadi va hamon uni ado qilish lozim keladi xuddi namozning vaqti kirgan hamon namozni ado qilish farz bo'lgandek zakotnimi shartlari to'liq qilinib ado qilish vaqti kelgan hamon kechiktirmasdan ado qilish farzdir zakotni uzrsiz kechiktirgan odam gunohkor bo'ladi payg'ambar alayhissalom zakotni vaqtida ado qilishning zarurligini ifodalab molga aralashgan zakot u molni halaq qilmay qolmaydi deb ko'rsatgan buxoriy rivoyat ya'ni zakotini bermagan pul mol barkatdan mahrum bo'lganlikdan tezli to'zib ketadi yoki allohning g'azibiga uchirganlikdan bira baloyi ofat bilan halak bo'ladi deganlikdir